الله ربي واحد وانا بذلك اشهد مدح ان لتوكوكو نا uongofu.com السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبيه المصطفى ثم اما بعد بعدكم شكور من يزمه سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni na kujihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Tukaendelea na somo letu la mukhtasar wa tauhidi. Darsa iliyopita tulisema ya kwamba shirki inagawanyika mara mbili, kuna shirku al-akbar na shirku al-asghar, kuna shirki kubwa na shirki ndogo. Tukaelezea kwa kifupi shirki kubwa. Leo tunaangalia ni nini shirki ndogo ashirku lasghar, shirki ndogo. Ma ata fi nususi annahu shirkun, ni lile jambo lililoelezewa katika nusus, ima Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba jambo hili ni shirki. Walam yasil ila haddi ashirki alakbar, lakini halikufika kwenye kiwango cha shirki kubwa. Shirki ndogo kama vile baadhi ya wanazuoni wanasema ya kwamba fashirku lasghar shirki ndogo la yughfaru lisahibihi hasemehewi mwenye kufanya madhambi ya shirku lasghar illa bitauba ila awe ni mwenye kutubia wakitoa dalili ya kwamba mwenyezi mungu subhanahu wa taala asema ina allaha la yaghfiru an yushraka bihi wayaghfiru ma duna dhalika liman yashaa Allah tabaraka wa taala hasamehe kosa la, kushirikishwa yeye. Kosa hili Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala halisamehe. Wakasema hii aya imechanganya baina ya shirki kubwa na shirki ndogo, lakini shirki kubwa, shirki ndogo kwa mwenye kuifanya hatosemehewa. Baadhi ya wanazuoni wasema, wa in kana sahibu shirki lasghar yamutu musliman, hata kama yule aliifanya kosa la shirki ndogo atakufa muislamu lakini lakin bishirkihi la yughfaru lahu bal yuaqabu alayhi, bali kwa kumshirikisha kwake Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na shirki ndogo, Mwenyezi Mungu hatomsamehe kupitia hii aya, bali atakuwa ni mwenye kumwadhibu. wa in dakhala aljanna ba'da wa in dakhala ba'da dhalika aljanna, japokuwa baada ya kuadhibiwa kwake na kusafishwa makosa yake akaenda kwenye moto kisha baada ya hapo atakuwa ni mwenye kuingia kwenye pepo kinyume na yule ambaye kwamba alimshirikisha mwenyezi mungu subhanahu wataala shirki kubwa shirki kubwa hatoki kwenye moto ama mwenye kumshirikisha mwenyezi mungu subhanahu wataala na shirki ndogo na akafa bila tauba atakuwa ni mwenye kuadhibiwa kisha atakuwa ni mwenye kuingia kwenye pepo mwenyezi mungu subhanahu wataala ibnulqayim asema ya kwamba inna shirka lasghar ya kwamba shirki ndogo tahta lmashia iko kwenye mashia mapenzi yake mwenyezi mungu subhanahu wa taala akitaka mwenyezi mungu atamsamehe akitaka atakuwa ni mwenye kumwadhibu kauli ya kwanza tulisema ya kwamba waliyetoa dalili baadhi ya wanazuoni akiwemo ibnu taimia asema ya kwamba yoyote mwenye kufa na shirki ndogo na kosa la shirki ndogo mwenyezi mungu hata umsamehe kupitia aya inna llaha la yaghfiru an yushraka bihi ama <clears throat> ibnu lqayim asema mwenye kufa na makosa ya shirki ndogo basi huyu anakuwa kwenye mashia ya eh, mwenyezi mungu subhanahu wa taala mwenyezi mungu akitaka atamwadhibu akitaka atakuwa ni mwenye kumsamehe kisha ibnu lqayim akasema ya kwamba shirki ni mfano wa najisi akasema najasatu shirki nawaani najisi ya ushirikina ni aina mbili mughalladhatun wa mukhaffafa kuna najisi ambayo kwamba ni kubwa na kuna najisi ambayo kwamba ni nyepesi ama najisi iliyekuwa mzito mughalladha na najisi iliyekuwa nyepesi falmughalladhatu iliyekuwa mzito ashirku lakbar ni shirki kubwa na hii ibnu lqayim asema la yaghfiruhu llah mwenyezimngu subhanahu wa taala haitosamehe makosa haya yoyote aliyekufa anamshirikisha mwenyezimngu subhanahu wa taala anakosa la shirki kubwa kama tulivyoelezea basi huyu hatopata msamaha wa mwenyezi mungu mwenyezi mungu asema inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi kisha ibnu lqayim akasema walmukhafafa na najisi iliyekuwa nyepesi ya ushirikina au ya shirki ni ashirku lasghar ni ashirki ndogo shirki ndogo akaleta mfano akasema mfano kama wenye kufanya amali kwa kutaka sifa kwa kujionyesha shirki ndogo mfano wake na aina zake kuna aina nyingi tutaelezea baadhi au moja katika haya yatakayofuata ya kwanza mfano wake ni alhalafu bighairi llah ni mtu kuapa kwa asiyekuwa mwenyezimngu subhanahu wa taala akaapa kwa nabii akaapa kwa alkaaba akaapa kwa jina la walii akaapa kwa jina la yoyote yule anaye anayeapa na yeye akumbuke atakuwa amefanya kosa la shirki ndogo dalili ya kwamba ibnu umar radiallahu anhuma samia rajulan yaqulu la walkaba asema la naapa kwa jina la alkaba qala ibnu umar ibnu umar akamwambia la yuhlafu bighairi llahi kuna ruhusa ya mtu kuapa mtu haapi kwa asiyekuwa mwenyezimngu subhanahu wa taala فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حقيقة ميمي نلمسك يمتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يويته أتكي أبك وجينا لسلكوا من يزمك سبحانه وتعالى بس يتكوا مكفور أو من شركش من يزمك سبحانه وتعالى سنن الترمذي حديث نمبر 1538 وفي Abi Daud, man halafa bighairi llahi faqad ashraka, yoyote kwa Abi Daud imekuja yoyote atakayeapa kwa asiyekuwa Mwenyezi jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi atakuwa amemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapa kuna makusudio mawili au nia aina mbili, inategemea kwa yule ambaye kwamba aliye aliyeapa. Ikiwa mtu ataapa kwa yoyote yule akaapa kwa kaaba au kwa jina la nabii au la walii akiwa atakusudia mwenye kuapa kumtukuza kwa asiyekuwa mwenyezi mungu subhanahu wa taala hii inampeleka moja kwa moja ya kwamba hii ni shirki kubwa au ikiwa amejiapia tu aapa hakumtukuza ule aliyemwapa naye au aliyemwapia mfano kama nabii walii kaaba akawa ana itikadi ya kwamba wanasawazana na mwenyezi mungu subhanahu wa taala utukufu wake ni mfano utukufu wa mwenyezi mungu subhanahu wa taala haitompeleka kwenye shirki kubwa bali itakuwa ni shirki ndogo aina ya pili miongoni mwa aina za shirki ndogo ni mtu kufanya amali kwa kujionesha asema mwenyezi mungu subhanahu wa taala katika suratul Kahfi, faman kana yarju liqaa rabbihi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فمن كان يرجو لقاء ربه من يكتراج كتانا مولاك سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا بل أبني من يكفني عمالي مزوري أبني من يكفني عمالي مزوري عمالي أنبزكم بزكم رذيش مولاك سبحانه وتعالى ولا يشرك wala asimshirikishe biibadati rabbihi ahada na ibada za mola wake yoyote mtume sal llahu alaihi wasallam katika kuisherehesha au kuitafsiri hii aya akasema maana yake hapa wala yushrik biibadati rabbihi ahada akasema arriyau ni riya ni mtu kufanya amali kwa kujionyesha hadithi zimekuja kadhaa za kutahadharisha umma wasiwe ni wenye kufanya amali kwa njia ya riaa kwa njia ya kujionyesha ya kupata sifa ya kupata ku, kutukuzwa na watu atakapofanya yote amali kama hizi akumbuke amefanya kitendo kinachoitwa ni shirki ndogo anamshirikisha mwenyezi mungu subhanahu wa taala shirki ndogo hadithi inayosimuliwa na aba huraira radiallahu anhu asema qala rasulullahi salllahu alaihi wasallam asema mtume wa mwenyezi mungu rehma na amani zimfikie yeye inna awala nnasi yuqda yauma alqiyamati thalathatun hakika ya watu wa mbelembele watakaipata hukmu siku ya kiama watu wa mwanzo mwanzo watakaipata hukmu siku ya kiama ni watu watatu ndio watu wa mwanzo watakayehukumiwa wa kwanza rajulun stushhida ni mtu aliyekufa vitani akapata shahada kwenye vita baada ya kufa kwenye vita watu wakamhisabu ni shahidi fautiya bihi ataletewa ile shahada au zile amali zake na malipo atakayelipwa shahidi fa, faarafahu ni'mahu, ni'mahu atakuwa ni mwenye kujua neema zake na ajulishwe neema zake na allah tabaraka wa taala na yeye azifahamu kisha allah tabaraka wa taala amuulize mja kama huyu fama amilta fiha ulifanya nini mpaka ukawa hivi asema qataltu fik atamjibu mwenyezi mungu subhanahu wataala kumwambia nilipigana kwa ajili yako hata stushhidtu mpaka nikawa ni mwenye kufa shahidi qala kadhabta allah tabaraka wataala atamjibu umesema urongo walakinaka qatalta laan yuqala jariun fakad qila hakika yako wewe ulipigana ili watu wapate kukusifu waseme fulani alikuwa ni shujaa na hili baada ya wewe kufa na kujionesha basi watu walisema duniani thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nnari kisha utatolewa amri allah atatoa amri malaika wawe ni wenye kumkamata mtu kama huyu wamvute na uso wake hatta ulqiya fi nnari awe ni mwenye kurutwa mpaka awe ni mwenye kutupwa kwenye moto wa jahannam kwa sababu gani alipigana kwenye vita kwenye jihad na akawa ni mwenye kufa katika uwanja wa vita lakini amekosa malipo kwa sababu yeye nia yake ilikuwa ni nia kujionesha ya kwamba yeye ni shujaa na hili watu walikuwa wanalisema duniani ujira wake aliupata alikuwa nia yake apate sifa sifa alizipata kwa hivyo mwenyezi mungu subhanahu wa taala ataamrisha malaika wawe ni wenye kumvuta mpaka wawe ni mwenye kumwingiza kwenye moto wa jahannam Huyu ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili ni rajulun taallama alilma wa allamahu wa qaraa alquran, ni mtu aliyesoma ilmu na akawa ni mwenye kufundisha, akawa ni mwenye kusoma Qurani kwa sauti iliyekuwa mzuri sana, lakini siku ya Kiyama ataletewa mbele lile ilmu lake au thawabu alizokuwa atazipata na ajue neema zake ambazo kwamba neema kama alifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu basi ange kufika daraja hii baada ya kujua allah tabaraka wataala amuulize ulifanya kwa, kwa ajili gani huyu bwana ajibu nilisoma ilmu nikawa ni mwenye kufundisha nikasoma qurani kwa ajili yako allah tabaraka wataala amwambie kadhabta umesema urongo walakinaka lakini wewe taallamta lilma liyuqala alimun ulisoma ilmu ili watu waseme fulani na yeye ni mwanachuoni pia wa qara'ta alqur'ana na ukasoma quran liyuqala huwa qari ili watu waseme ni qari mzuri sauti ya mzuri sana anayo faqad qila haya lishasemwa duniani watu walikusifu na ndiyo nia yako na ndivyo ulivyokuwa unataka kujionyesha kwa hivyo ulijionyesha duniani ukapata sifa kisha hapo allah tabaraka wataala atoe amri achukuliwe huyu mtu avurutwe kwa uso wake mpaka awe ni mwenye kutupwa kwenye moto wa jahannam na mtu tatu ni mtu wa rajulun na mtu wassaa llahu alaihi wa atahu allah tabaraka wataala amempanulia riziki yake na akampa min asnafi lamwali mali kila aina min asnafi lamwali kullihi akapewa mali kila sampuli ya mali huyu bwana yeye pia ataletewa nema atakazopata na azijue neema zake kisha aulizwe fama amilta fiha ulifanya vipi uliyafanya kwa njia gani hayo mali uliyokuwa nayo vipi ulichofanya duniani qala atajibu kumjibu allah tabaraka wa taala ma taraktu min sabilin sikuacha njia yoyote tuhibu an yunfaka fiha ulikuwa allah tabaraka wa taala wapenda niwe ni mwenye kuisimamia na kutoa mali yangu ulieniruzuku illa anfaktu fiha lak isipokuwa mimi nilikuwa ni mwenye kulisha na kutoa kilisha mayatima nikitoa sadaka kwa wingi nikifanya kila amali ya kheri kupitia ya mali kwa ajili yako wewe ili nipate radhi zako qala allah tabaraka wataala atamjibu mtu kama huyu kadhabta umesema urongo walakinaka faalta liyuqala huwa jawad ulitoa ili watu waseme ya kwamba wewe ni mtoaji faqad qila hizo sifa ulizipata huko ulimwenguni watu walishasema huyu bwana pia allah tabaraka wataala amrishe malaika wawe ni wenye kumvuta kwa uso wake aburutwe mpaka awe ni mwenye kutiwa kwenye moto wa jahannam rawahu muslim hadithi ipo kwa sahihi muslim ikiwa hadithi namba elfu nne mia nane sabini na tisa na pia kwa musnad wa imam ahmad hadithi namba elfu nane mia mbili ishirini na tisa hii ndiyo shirki ndogo ama shirku lasghar kwa kifupi tofauti baina ya shirki ndogo na shirki kubwa shirki kubwa inamtoa mwenye kufanya ile shirki kubwa katika uislamu yoyote mwenye kuitegemea na kufanya shirki kubwa basi huyo anakuwa ni mwenye kutoka kwenye uislamu na kesho akhira atakuwa ni mwenye kudumu katika moto wa jahannam allah atulinde na adhabu za moto wa jahannam na atakuwa mtu kama huyu ni haramu kugusa pepo pepo kwake ni haramu ama shirki ndogo haimtoi mtu mwenye kuifanya shirki ndogo katika uislamu wala hahukumiwi mtu kama huyu ya kwamba ni kafiri wala hatakuwa ni mwenye kuingia kwenye moto wa jahannam milele na milele yani hatodhumu kwenye moto wa jahannam japokuwa atakuwa ni mwenye kupata adhabu kwa kauli ya kwanza kauli ya pili yasema ya kwamba yuko kwenye mashia allah akitaka atamsamehe kinyume na yule ambaye kwamba anamshirikisha mwenyezimngu subhanahu wa taala shirki kubwa akitaka atakuwa ni mwenye kumwadhibu pamoja na hapo ikiwa atakuwa ni mwenye kuadhibiwa ataingia kwenye moto wa jahannam lakini hatakuwa ni mwenye kudumu kama yule ambaye kwamba alimshirikisha mwenyezimngu subhanahu wa taala shirki kubwa tumwomba allah tabaraka wa taala atujalie min aladhina yastamiuna alqaula fayattabiuna ahsana Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.